Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكم vjerujete Bojite se Allah za šanu istinskom bogobojaznošću i nemojte umrati da se kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji da, koji da se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, večeras ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć se malo zadržati na jednom hadisu Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam za koji mislim da bi bilo vrijedno da malo stanemo kod ovog hadisa i o njemu razmislimo i ukratko ga prokomentarišemo. A onda ćemo za Allahu zemlješanu pomoć nastaviti sa našim govorom o kusaniku sallallahu alaihi wa sallam o ovodima i njegovim bitkama. Draga braćo, ovaj hadis je zabilježi imam Ahmed u svom ustadu i također imam Tirmizi, Al-Tabarani, Hatim i Bejhaqi, od Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu, to poznatog učenog ashaba, da se Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam obratio ashabima jednog dana i rekao im istahju min Allahi haqqa l-haya stidite se Allah jalla šanuhu istinskim stidom Ashabi, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada su čuli ovo, kažu inna nestahi, kulna ja rasulullah, inna nestahi, walhamdulillah. Kaže, rekli smo, ko ashabi, rekli smo, mi se stidimo, Allahu poslanicem, hvala Allahu, to jeste hvala Allahu, Jerašanu, pa, na, pa se stidimo. Znači tu osobinu koju su opazili da imaju kod sebe, zahvali su Allahu Jerašanu na tome što im je podario tu osobinu. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je čuo ove njihove riječi, rekao je, lej se dhalikum. To nije tako. Znači stid, nije stid ono što vi mislite da je stid. Nego je stid odnosno onaj koji se stidi, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, فَلْيَحْفَذِ الرَّأْسَ وَمَا فَلْيَحْفَذِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَ Kaže, nego onaj koji se stidi, neka čuva svoju glavu i ono što je na njoj. وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى I svoj stomak i ono što je na njoj. وَالْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا I neka se sjeti smrti i nestanka. Neka se sjeti smrti i nestanka. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا a onaj koji bude, onaj koji želi ahiret, on će ostaviti ovaj svijet. Pa kad je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nabroj ove stvari, na kojima ćemo se zadržati, obratio se ponovo ashabima, radijallahu ta'ala anhu mi rekao, onaj kod koga se nađu ove stvari, fa kad istahja min Allahi haqqan haja. Kod koga se nađu ove stvari, on se Allaha jalla šanuhu stidi istinskim stidom. On se Allaha jalla šanuhu stidi istinskim stidom. Draga braću, kao što rekao, ovaj hadis je prije svega zabilježi imam Ahmed u svom muslimu. Zabilježio ga imam Ahmed u svom muslimu. Kada se kaže imam Ahmed, Znači, inače, kada najidete u literaturi, znači, kaže imam Ahmed ili rekao imam Ahmed, onda znajte da se misli na imama Ahmed ibn Muhammada ibn Hanbala. Ahmeda ibn Muhammada ibn Hanbala. Poznatog velikog islamskog učenjaka po kojim se i naziva po kojim se i naziva jedna od pravnih škola u islamu, jedna od četiri poznate pravne, pravne škole u islamu, a to je Hanbalijska škola, odnosno Hanbalijski mezer. Ova imam, draga braću, imam Ahmed ibn Hanbal, je bio jedan od najpoznatijih i najvećih učenjaka ovoga ummeta. On je jedan od najvećih i najpoznatijih učenjaka ovog ummeta, umro je u Bagdadu 241. godine po Hidžem. 241. godine po Hidžem. Imam Ahmed, ono po čemu je poznat i po čemu je ostao poznat u ovom ummetu jeste po iskušenju koje se desilo u njegovom vremenu, po iskušenju koje se desilo, po iskušenju koje se desilo u njegovom vremenu. A to je da je za vrijeme imama Ahmeda da su na vlast bili došli jedna sekta koja, su, koja se zvala Mu'tazila. U to vrijeme, znači vladari su približili sebi učenjake iz reda jedne sekte koji su se zvali Mu'tazila. Mu'tazili su bila jedna od sekti koja je davala važnost razumu. Odnosno, razum mu je davala prednost nad onim što je došlo u Kur'anu i Sunnetu. Pa oni ne da su odbacivali ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu, koliko dođe u suprotnosti sa razumom, nego su mu davali tumačenje oni je stvari na iz Kur'ana i sunneta, oni su rekli, jeste, to je došlo u Kur'anu, došlo u sunnetu, međutim, davali su tako tumačenje kako bi odgovaralo, kako bi odgovaralo razum. I veliki broj učenjaka u tom vremenu je došlo na iskušenje. Znači, radi strah od vladara, znači, nisu smjeli da ustanu i da šta? I da dignu svoj glas. Ili su bili pozatvarani ili su bili prisiljeni da šute i tako da. Za razliku od imama Ahmeda, za razliku od imama Ahmeda koji je ustao u to vrijeme, jedan od rijetki, znači jedan od rijetki pojedinaca koji su ustali i koji nijedne sekunde nije tio da se pokori ovom mišljenju. I onda, znači, to je bilo jedno veliko iskušenje kroz koje je prošao imam Ahmed, znači gdje je bio udaran, gdje je bio udaran, sve dok nije padao u nesvijest, međutim, pored svega toga je ostao postojan. I onda Allah Đalešanu je dao normalno, znači svake muke, znači za svaku muku ima rješenje, pa je došlo vrijeme kada su ljudi prihvatili, znači kada se masom odazvali mišljenje imam Ahmeda, kada su vladari preokrenuli svoje mišljenje, kada je ponovo ehli sunnata od džemata, odnosno pravca ehli sunnata od džemata, kada je došao šta? Kada je došlo na vlast. Također ovaj hadis zabilježi imam Termizi, Muhammed ibn Isa, Ebu Isa, Muhammed ibn Isa, ibn Isa umro od 272. 279. godine u Termizu, u Termizu, o čemu se zove i Tirmizi. Također ga zabilje žiman Tabarani, koji se zove po Tabarani, po gradu Tabereje, po gradu Tabereje, to je jedno od mjesta u Palestini, znači u današnjoj Palestini. I ono što je karakteristično za ovog učenjaka, jeste da ima dug život. Znači ovaj učenjak ima Tabarani, koji je, znači, svi su oni od sakupljača hadisa, znači imaju svoje zbirke, Imam Tabarani je živio preko stotinu godina. Imam Tabarani je živio preko stotinu godina, živio je stotinu godina i deset mjeseci. I ako se sjećate, spomnjali smo onaj hadis koji je zabilježio Imam Tabarani, u kojoj posak, u hadisu kojem Allah posanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, došao mi je Džibril, pa mi je rekao, Muhammed, živi koliko hoćeš, jer ćeš umrijeti. Znači Allahu Đalešanu mudrost je bila da taj hadis upravo zabilježi imam Tabarani. Pogledat imam Tabarani živio koliko? Preko 100 godina. I također da god posanika sallallahu alaihi wa sallam prenese ashab koji se zvao Sahel ibn Sa'ad, al Sa'ad radijallahu ta'ala anhu, koji je također živio preko 100 godina. Koji je također živio, preko 100 godina. I također je bilo Allahu Đalešanu mudrost, draga braća, da sam se jednom našo sa ših, ših Abdu Kadrom, rahmetullahi alaihi, Bio sam tada u Damasku student i umro je jedan od šehova, jedan od šehova u Šalu. I ja sam zajedno sa šehom, znači uzeo sam šeha i otišli smo ovaj, na tazu, znači tog šeha, znači kada dođu ljudi da poroti izraze, izraze sa učešće. Taj šeh je također bio doživio 100 godina. Taj šeh je također bio doživio 100 godina. Znači možda godinu ispod ili godinu koju iznad. I šeha Rahmetullah Aleyhi na tom mjestu znači spomenuo ovaj hadis. Znači, spomenu ovaj hadis koji je zabilježen, prenio neko koji je živio preko stotnog godina, a i zadesili smo se, znači, da kažemo, na tom mjestu gdje umro čovjek koji je živio blizu stotnog godina, a pogledajte hadis upravo govori, znači, u dugom životu, to je koliko god čovjek da živi, znači, da će doći trenutak kada modi. Također ga zabilježima Hakima al-Bayhati. Draga braćo, sada sam ukratko ovdje spomenuo, znači, ukratko, nekoliko podataka vezano za biografiju ovih prenosioca. Zbog čega? Draga braću, zato što je veoma bitno da znamo, pa makar ukratko, znači makar ukratko po nekolike rečenice ovim našim velikanima. Jer dešava se, znači, da normalno, znači, s obzirom radi okolnosti u kojima živimo i radi mjesta i načina života u kojem živimo, da imamo dosta podatak vezano za neke ličnosti koje uopšte nisu bitne u našim životima. Međutim, kada su pitani islamski učenjaci, čak neki ljudi se pa kažu, ebu ova, ibn ova, ebu, ko će se to pamati? Međutim, to su naši islamski, muslimanski učenjaci, draga braćo koji su nama prenijeli vjeru. Znači, pogledajte koliki je bio trud ovih muhaddisa, znači, pogotovo učenjaka hadisa, jeste da su nam prenosili hadisa Allahu posanika alihi salatu sa. Međutim, ne samo da su prenosili, nego su gledali lanac prenosioca, pa ko ima u tom lancu prenosioca koji je prenio taj hadis posanika alihi salatu sa, pa imam tu neko ko laže, ima neko ko tu namjem izmišlja hadisa, ima neko ko zabravlja, ima neko Znači, sve su nam to, da kažemo, u znači potanane što se kaže prenijeli i pojasnili kada su pitanje riječ izreke Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato je bitno znači, da znamo znači, za njih, znači, kada su pitali njihov život, kada su pitanju njihovi životi da znamo podataka, pa makar koliko su nekolike načanice. Znači ovo je samo jedno, jedan posticaj za znači, naše, inače, e, za naše uopšte, znači na, jel to, naše obrazovanje kada je u pitanju islam i tako dalje. Draga braćo, ovaj hadis dok poslanika alaihi salatu wa salam čuo poznati ashab koji se zvao Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu ta'ala an Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafir ibn Habib uh, ibn, uh, ibn, uh, ibn Habib al bio Abu Abdurrahman. Draga braću, ovaj ashab je bio poznat po tome što je bio prvi među ashabima Allahovog poslanika alaihi salatu wa salam koji je izašao javno pred mušrike u Meku i počeo da uči Kur'an znači prvi koji je javno proučio i citirao Kur'an u Mekki pred mušnicima bio je ashab koji se zvao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. I rada reći ovaj ashab je otišao, znači kao daija, kao misionar, kao ali koji podučuje ljudi otišao u Kuf, u Irak i tamo iza sebe ostavio veliki broj učenika. Tamo za sebe ostavio veliki broj učenika. Je zato, na primjer, veliki broj mišljenja, ako vidite u harefijskom mezhebu, temelji se na mišljenjima Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. Zato što Abdullah ibn Mas'ud, znači žive tamo u Kufi, znači upravo gdje je bio Ebu Hanife. Ebu Hanife uči od Znači, njegovi su učitelji bili učenici Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu. Međutim, onda se ponovo onda se ponovo vratio u Medinu i tamo je umro. Onda se ponovo vratio u Medinu i tamo umro 32. godine Mojiđa. Treba vreću, pogledajte ovaj hadis Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, koji govori o stidu. Hadis koji govori o stidu. Znači, prije svega mi treba da znamo da mi kao muslimani, kao omladina Islama, treba da se okitimo jednom osobinom koja se zove stid. Znači, to je sigurno nešto, pitam čega se slažemo, a to je da treba da znamo da kod sebe imamo nešto što se zove svijet. Druga stvar jeste da također mi možda nekada razmišljamo šta je to svijet. Šta znači kako čovjek koji je slidan, kako on izgleda. Znači, da li je to čovjek koji nikako ne priča, nikako se ne smije, nikako sa drugim ne zna razmijeniti riječ ili tako dalje. Znači, sigurno je došlo da smo o tome razmislili ili da smo o tome međusobno pričali. Međutim, vidite ovdje, znači ovdje imamo definiciju Ja neću da samo definiciju. Jer islamski učenjaci su davali definicije stida. Znači, ono ukratko, def... E, stid je to i to. I to ćemo ako bolje spomenuti. Međutim, ovdje, poslanika alihi salatu wasalam, daje nam jednu praktičnu definiciju, odnosno jedno praktično poimanje stida. Pa na poslanika alihi salatu wasalam spomnije šta je to sastavni dio stida, od čega se sastoji taj stid i šta je to plod u stvari stida. Znači, šta je to, znači, kakvi su plodovi jednog čovjeka koji je stidan, koji se stidi? Jer nekada može, za nekoga možemo reći da je čovjek stidan, međutim, on nema tog plodova stida. A mi znamo da svaka stvar u islamu, svako poimanje, svako ubjeđenje ima svoje grane. Ima svoje grane, ima svoje plodove. Ja tako isto, draga braću, ovdje kada je u pitanju stida. Islamski činjaci, među prvima, od njih Ibn Qayyim, al-đomzi, rahmatullahi alaihi, taj veliki poznati učenjak, je kada je govorio o stidu, spomenuo više definicija stida. Uglavnom, znači, govor učenjaka koji su govorili o stidu vrti se oko toga da je stid osobina koja podstiče na činjenje dobrih i lijepih dijela i osobina koja odvraća od ružnih, od ružnih i navaljalih dijela. Znači, osobina koja postiče na lijepe stvari, a odrača od ružnih stvari. Znači čovjek znači kada se stidi, neće uraditi neku glupost. Znači bilo ta glupost mala, bila velika i tako dalje. Međutim, jednog čovjek kada nema stida, vidite, ponaša se bahat. Znači nema stida od ljudi, nema stida od Allaha, Đalašanu, dereje se, galami, dobaciva i tako dalje. Znači to je čovjek koji nema stida. Ibn Kajim ono što je zanimljivo ovdje, da kada govori o stidu, inače u arapskom jesku pogledajte ovo reći. Stid se kaže al-haja, al-haja, koja riječ ima slično? Za je Al-hayat, odlično život. Znači u arabskom jesku al-hayat je stid, a al-hayat je šta? Je život. Pa Ibn Qayyim Rahmetullah je Alihi odmah pravi jedno poređenje između ove dvije riječi. Pravi jedno poređenje između ove dvije riječi, a to je šta? Kakve veze ima stid sa životom? Kakve veze ima stid sa životom? Pa kaže da ono srce, ono srce u kojem ima života, Znači, normalno mi mislimo kada kažemo život, prije svega podrazumijeva imanski život, ono srce u kojem ima života, koje je napunjeno imanom, da taj čovjek automatski ima stina. A da ono srce u kojem nema imana, znači automatski nema stina. Ili da kažemo bolje, koliko čovjek u svom srcu ima života, kada je u pitanju iman, toliko se, znači to vidi na njegovim dijelima kada je u pitanju stina i tako dalje. Znači pogledajte također jednom zapažanjem koji spominje Ibn Qayyim rahmatullahi Ali. Draga breća, također islamski učenjaci, kada su govorili o stidu, stid su dijelili na tri vrste. Prvo je stid prema Allahu Đalešanu. Drugo, stid od ili prema ljudima. I treće, stid prema samom sebi. Ili da kažem od samog sebi. Kada pitanju, draga braću, stid od Allahu Đalešanu, što znači stid od Allahu Đalešanu? Znači da se čovjek stidi da uradi one stvari koje Allah Đalešanu zabranio. Jer pogledajte, sve što ima čovjek na sebi, od blagodati, sve je to od Allaha Đelešanu. Tvoj vid koji gledaš, to je blagodat od Allaha Đelešanu. Tvoja usta, koja vrši sve funkcije, znači to je od Allaha Đelešanu. Tvoj sluh, tvoj razum, tvoje ruke. Ima li išta od toga, a da ti možeš reći da to nije od Allaha Đelešanu, ništa od toga nije. Međutim, čovjek kada uradi haram, uradi sa čim? Uradi sa tim organima. Zar se onda neće zastiditi Allah Đalešanu mirit samom sebi. Kako da ja radim ono što Allah Đalešanu zabranio, međutim radim sači s onim što bi Allah Đalešanu mi dao. To je, draga braću, stid prema Allah Subhanahu wa ta'ala. Stid od ljudi. Jeste da se čovjek stidi, na primjer, da uradi nešto loše prema čovjeku, a on tebi uradio dobro. Da uradiš nešto šta loše prema čovjeku, a on tebi uradio dobro. I treća stvar stid od samog sebe jeste, znači ona stvar koja nema puno potrebe, a to je da čovjek ne smije da ide zemljom ohol. Znači da ide ko sam ti ko ja. Jer ako pogleda sebe i vidi svoje mane, vidi svoje slabosti, taj se čovjek mora zastiti. Međutim, to je normalno onaj čovjek koji ima života u svom srcu, života ima, onaj čovjek koji ima pamet. Međutim, budala, budala ne razmišlja o svojim posljedicima. Međutim, pametan čovjek zna kod sebe neku sramotu. To automatski da znači povlači da, da se tako ponaša. Znači, to su tri vrste koje ćemo ako Bog da, koje ćemo ako Bog da spomenuti u stvari, njih ćemo se dotaknuti u ovom nastavku, dar sa ovim stvarima koje budemo Također, stvar koja je bitna da znamo, jeste da je stid kao osobina jedna osobina koja je mnogo, mnogo pohvaljena u Kur'anu, sunnatu Allahu, sanih, sallahu, sallahu, sallahu, osobina koja je mnogo pohvaljena u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. Pa znači imamo, hvala Allah, da lišamo priliku da čujemo hadise koje o tome govorimo, onda imamo jedno tumačenje, jedno praktično, kao što sam rekao, tumačenje od Allahovog poslanika, alaihi sallam. Tako je, na primjer, da bilje žima Buhari muslim, od Abu Hurire, radi Allah, tada anhu hadis, koji smo bili u kad bi vakti recitirali, da Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, rekao, el imanu bidu wa sub'un šu'ba. Ima se sasvoj od 70 i nekoliko dijela. Iman vjerovanje se sastoji 70 i nekoliko dijelova. Pa kaže poslanik Ali salatu wasalam, dobro brate boli na ovaj hadis. Fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah. Najbolji taj dio imana jeste da čovjek kaže la ilaha illa Allah, odnosno la ilaha illa Allah je najbolji dio tog imana. Pa kaže poslanik Ali salatu wasalam, wa adnaha amatatu al-adha 'ala at-tariq. Ana isabi. Da kažemo najmanji vid tog imana jeste da ukloniš nešto sa puta nešto što ljudima smeta. Međutim, ono je također šta? Ono je također dio imana. Između te dvije stvari, znači je sve ostalo. Između sve te dvije stvari ostalo. Međutim, o svi tih drugih stvari koji se nalaze između ove dvije stvari, poslanik Alihi Salatu Salam je izvojio jednu. Poslanik Alihi Salatu Salam iz izvojio jednu stvar, a to je, da poslanik Alihi Salatu Salam nakon toga kaže, wal haja umina imana, a i stidi od imana. Znači pogledaj kako poslanik Ali Isra to sam kaže. Najbolji Allah, ilahi ila Allah. Najmanje je šta da skloniš puta ono što smeta. Pa kaže poslanik, wala haja'u min iman. I stid je dio imana. Znači u svi ti stvari, draga braću, koje se nalaze između ovih najbolje i ove najmanje, znači poslanik Ali Isra to sam radi važnosti radi važnosti toga izdvaja jednu osobinu koja se zove stid. Pa je tako također zabilježima Buhari od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik alihi salatu wasalam prošao pored brata, prošao pored čovjeka, marra bi rađulin vahu a ja'idu ahahu. Da je prošao pored čovjeka kojeg je, znači prošao pored čovjeka koji drugo savjetovo fil haja, savjetovo ga u stilu. Kad ga savjetovo u stilu, govorimo nemoj se vala stili, šta se toliko stili, šta podaj. Znači govorimo da, se, da, da se puno ne stili. Pa poslanik alihi salatu wasalam kada je to čuo, rekao je da'u, ostavi ga. واستبين يركاجي فإن الحياء من الإيمان يركاجي ودي استيدي dio imana. Ostavi ga, nemoj govor da se ne stidi. Jer je, kaže poslanik alaihi salatu wasalam, stid sastavni dio imana. I također što je zabiljež imam Buhari, od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت jer je poslanik alaihi salatu i salam ono što su ljudi zapamtili od prijašnjih poslanika, od govora prijašnjih poslanika, jeste, jeste, idha lem testahi fasna mašit, jeste, kada se ne stidiš, radi što hoćeš. Kada se ne stidiš, radi što hoćeš. Znači čovjek kada nema stida, onda može da radi kako hoće. Čovjek kada nema stida, onda može da radi kako hoće, može da radi što hoće ne uzme obzir pred kim šta kaže, kako šta kaže, tako dalje. Znači, znači ovdje, kao da poslanik Ali Salatu Sala prijeti. Ako se ne stidiš, možeš reći ovdje. Međutim, za svaku stvar koju čovjek izgovori, svaka stvar koja izađe iz čovjekovi usta, zato će čovjek posebno, zato će čovjek posebno odgovarati. I zato, draga braćo, da vidimo kako nas poslanik Ali Salatu Sala savjetuje. Poslanik koji je Allah Đelešanu mu poslao nama kao, kao milo svjetom. I pogledajte sad ovdje praktično što znači da je poslanik, a ne salatu wasalam, milost svim svjetovima. Ne kaže Allah Đalašanu da je on milosti prema svjetom, nego kaže on je milost, on je sad milost. I pogledajte kako nas ovdje poslanik, a ne salatu wasalam, podučava jednom osobim i daje nam do detalje primjere i pojašnjava nam šta znači da se stignimo Allah Đalašanu. Međutim, sada je na nama da li će to ući u naše srce i da li ćemo to sprovesti u praksu. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam فَلْيَحْفَذِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا Onaj koji hoće da se stidi, neka čuva svoju glavu i ono što je na njoj. Znači, nakon što su posla, nakon što se sahabi Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, rekao, mi se stidimo Allahu poslanića. Hvala Allahu jel mašanu. Jer oni su mislili da je stid ono šta? Onaj opšte poznati stid. Međutim, poslanik, alaihi salatu wasalam, daje jednu tačnu definiciju stida. Znači, kao što sam vam rekao, sastavne, dijel, sastavne dijelove stida i plodove stida. Pa kaže poslanik, alaihi salatu wasalam, fel jahtav le vlaksa u ona vaha. Neka čuva svoju glavu i ono što je na glavi. Neka čuva svoju glavu i ono što je na glavi. Draga braću, šta je na glavi? Čovjek ima prije svega razum, ima pamijet, kojima Allah djel mašanu. I zato mi, hvala Allahu, djel mašanu muslimani, propisi koji su nam došli u ovoj vjeri, znači čuvaju naš pamet, čuvaju naš razum. Zato sam slučnjaci kada govore o mudrosti, odnosno o mudrosti uzrodu zabrana alkohola, jeste što čuva čovjekov razum, znači što čuva čovjekov razum. Međutim, druga stvar koju imam također, jeste da imamo sluh, da imamo usta i da imamo oči. Ove tri stvari, draga braćo, radi koji čovjek ulazi u džahna, Znači jedna od stvari radi koji će najviše ljudi biti bačeni u džahnem, jeste upravo radi ovih stvari ili radi možda posebno jedne od njih koja se nalazi među ovih stvari. I zato dobro, obratite pažnju na to. Da ove stvari koje nam je Allah Đelešanu dao, sve što je Allah Đelešanu stvorio na nama, stvorio je radi jedne stvari. A to je radi čega? To je radi badita. Allah Đelešanu nam je dao sluh radi badita. Dao nam je usta radi badita. Dao nam je oči radi badita. I drugi je stvar da nam A tako ušima šta? Slušamo. Slušamo ovo znanje. Slušamo Kur'an. Slušamo sunnata Allahu od poslanika alaihi salatu sallam. I hvala Allahu te lašanom učimo i trudimo se. Za razliku danas od ljudi koji slušaju stvari koje Allah te lašanom zabrani. A među stvarima koje najviše proširena jeste nešto što se zove muzika. Zato pogledajte koliko hadisa i kuranski ajeta u čim se komentaru kaže da je muzika zabranjena i hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u kojima se govori o zabranju muzike. Međutim, danas neki ljudi uporo kažu muzika nije zabranjena, ni u Kur'anu ni u Sunnu. Normalno, mi se sada neće posvećati na tu temu, znači nije sada ovde tema da spominjemo te dokaze. Međutim, e, ne samo da ovdje kažemo kako je muzika zabranjena, ne što je Allah Đelešanu zabranjena, nego ćete vidjeti kako ljudi skoro da su počeli da kažemo neki obožavaju, a neki skoro da obožavaju tu muziku. I pogledajte kako je ta muzika, kako je to postala, kako je to postalo sastavni dio njihovog života. Kako je navelo da se okrenu od Kur'ana radi te muzike. I zato vidiš kada čuju kako se raduju, kako manitaju, kako plaču, kako se sviju i tako dalje. Zbog čega, draga braću? Zato što su i njihove strasti odvale do toga. Znači, njihove strasti su i odvale do toga. Allah, Đalašanu, strasti za strast nam kaže da to postaje božanstvo. Znači nisu samo božanstvo, nisu samo božanstvo ono što ljudi misle, znači u da dođe neki klanja se nekome, klanja se kipu, klanja se ome. Vala Đelšan mi kaže, ne faraejte meni tahada ilaha mu hawahu. Kaže, sam ti vidio onoga koji je svoje strasti uzeo za Boga svog. I sam ti vidio onoga koji je svoje strasti uzeo, zašto? Za svog Boga, za svoje božanstvo. Wa adallahu Allahu ala ilmu. Pa ga Allah Đelšanu i radi iz njegovog znanja, ode u zavod. Pogledajte, draga braćo, ovog izraza kuranskog koji treba da vam ostane u glavama, Svima nama treba da bude u glavama. وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ I Allah ga odveo u dalalet, odveo u zabludu pored njegovog znanja. Znači da je čovjek imao znanje. Međutim, Allah je lišanu ga odveo u zabludu. Odveo ga u dalalet. Radi čega? Radi prethodno spomenute, radi prve stvari. A to je zato što je slijedio svoje strasti. To jeste slijedjenje strasti odvodi čovjeka u dalale da ne znam koliko ima znanja. Zapamtite, znači da čovjek koliko god ima znanja da ga njegove strasti odvode, odvode, odvode ga u dalale. I pogledajte samo, pogledajte samo u kuranskog ajta. Pogledajte samo ovih kuranskih riječi koje su jedna do druge tako poredani, znači sa takim značenjem na toliko stvari upućuju da čovjek o jednom ovom kuranskom ajetu, ne, o samo dijelog ovog kuranskog ajetu, o 5-6 riječi da bi mogu govoriti satima i satima. Draga braće, to je da naravno s Kur'ana, da naravno s Allahom Đelešanom govori. Jesi li vidio onoga koje svoje strasti uzeo za svoje božanstvo? Wa adallahu Allahu ala ali. I Allah ga ostavio zabludi pored njegovog znanja. Wa hatama ala qalbihi. I zapečatio njegovo srce i na njegov vid dao šta? Kopran. Znači, pogledajte šta strasni čini. Zato vidite ljudi koji se toliko, toliko odavljaju tim pjevačima, tim pjevačicama i tako dalje. Znači, da je to nešto što je ušlo u njihovu krvu, ušlo nešto u njihovo mjesto. Znači, on kad vidi, znači, on plaći, smije se, raduje se, skače, ne zna više šta će od sebe. Šta je to? Je to ono, je to nešto što je Allah Đerašanu dozvolio? Je to nešto što je Islam dozvolio? Znači, prepisivanje toga, da je Allah Đanašanu dozvolio takve stvari, znači, to je od stvari koja može da bude kufir da Allah Đanašanu sačuva. Da rekneš da je Allah Đanašanu dozvolio nešto tako. Zato, draga vreću, da nas Allah Đanašanu sačuva, da nas Allah Đanašanu sačuva od slijedjenja strasti. Je nešto najviše za što će se čovjek treba bojati u svom životu, jeste slijedjenje strasti. Jer, pazite, više vrsta slijedjenja strasti. Nije samo srasti i žena i metak, ko što ljudi misle, ne. Nego ima još vrstih strasti, da čovjek ode, možda i neko poimanje islama koje je njemu lakše. Pa on je rekao, jedna krajnost ode u poimanje islama, hajde može sve. Ono, bit ću musliman, klanat on može i ovo može. Druga ode u drugu krajnost. Drugu strasti njihove, ništa drugo nego strasti. Odvedu u to da kažu, ma svi su čafri, svi muslimani su čafri. I neki, neki dan poslom jedan pravomjerni, jedan muvahid, koja Allah Đalešanu ispravno pod navodnicima obožava, poslao mi jednu ilahiju, kaže, pogledaj, kaže, vidi, brate, kaže, fina ilahija. Ja tamo kad ilahija, ono ilahija tekst, ono, ljudi čine, ljudi misle da Allah obožava i aširku mu čine u džahenem će tako dalje. Kad tamo prizori sve muslimana, ono, prizor, ono, stika hiljadama muslimana pali na seđdu, oni te prizori uzimaju u smislu kako će ti ljudi u džahenem. I da poslije toga dolaze crteži, pazite, crteži, ljudi, znači crteži džahenama znači ko ovako vatra, tamo neka čudovišta, izlaze, ko to su ljudi, to su ljudi, znači koji gore u džahnemu, ali kako to povezuju, znači sa tim slikam, to su stvari, znači muslimani, oni su prije toga e, spome, tu došli sa slikama masa muslimana, znači u haramima, iz Merkanskog, iz Medijinskog imam je harama, znači je sve istavljeno u kontekst kako će završiti u džahnemu radi svog širka i tako dalje. Znači šta je to? Znači ponovo kaže šta je to? Ništa druga draga vraća nego strast. I nema tu da čovjek kaže oni vode Allaha i poslanika. To ko voli Allah i poslanika to je njegova stvar. To je privatna stvar. Međutim, čovjek nekada i pod imenom ljubavi prema Allahu, prema Allahu dželle i prema poslaniku alejhi salatu vesselam radi svojih strasti ode u takvu stvar, međutim to je druga. Međutim vratimo se ovdje reč Allahu poslanika alejhi salatu vesselam koji kaže neka čuva svoju glavu i ono što je na njoj draga braćo, čuva svoj pogled, da ne gleda ono što Allah je Allah zabranio. Jer, draga braćo, Allah je Allah kaže, reci jednicima neka obore svoje poglede. Zatim Allah je Allah nam je zabranio da slušamo ono što Allah je Allah zabranio, da slušamo gibet, da slušamo i da potvrđujemo taj gibet kada se neki brat malo važava. Zatim nam je Allah je Allah zabranio da govorimo ono što je ružno, ono što je haram. I ono što bi posebno ovdje želio da se malo zadržimo i obratimo pažnju. U ima Allaha podsjetimo jedni drugi na to, draga braću, to, su, to je jezik. Stvari to su naši jezici. Kao što je zabilje živan termizi u svom sunanu, od Ebu Sa'ida al-Hudrija radallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže da svaki dan, da svaki dan, kada i da asbaha ibn Adem, svaki dan kada osvane, kada osvane čovjek, sin Adama, kaže fa فإن adaa tukaffiru lisan. Kaže, svaki dan kada čovjek osvane, kaže, svi dijelovi tijela se obraćaju jeziku. Svi dijelovi tijela se šta? Obraćaju jeziku. I govore mu, ittaq Allahe fina. Boj se Allaha radi nas. Boj se Allaha radi nas. Fa inna ma nahnu bike. Jer kaže, mi smo sa tobom. In istaqamte, istaqamna. Ako ti budeš na pravom putu, jezik, kaže, mi ćemo biti na pravom putu. وَيْنِعَ وَجَجْدَ اِعَ وَجَجْنَا Ako ti iskreniš sa pravom puta, onda smo mi im iskrenili. Znači, od svi ovih zvari, draga braću koji smo spomenuli, to je posebno treba da obrati pažnju na svoj jezik. Jer o stvarima, znači kolika je opasnost jezika, mogu bi se zadržati posebna predavanje da o tome govorim. Spominjali smo hadis gdje poslanik Ali Isra, to sam kaže, da će čovjek reći jednu riječ koja je Allah vađa našanu u srđba, pa da će koliko biti u životinu 70 godina. Također, poslanik Ali Salatu Salam kaže da će čovjek izgovoriti riječ, neće voti računa u njoj. Neće voti računa u njoj, da će biti bačen u džahnem koliko između istoka i zapada. Znači, pogledajte šta čovjek može da uradi svojim mezikom. I zato Allah poslanik Alihi Salatu Salam u jednom velikom hadisu, jednom dužem hadisu, kada je savjetovo Mu'az ibn Džabala, radi Allah ta'ala anhu, savjetuje poslanik alaihi salatu wasalam tom velikog, njemu dragoga sahaba koji se zove Muaz ibn Džabal, pa mu kaže poslanik alaihi salatu wasalam, wa kuffa alejka hada, i čuvaj ovo, čuvaj ovo, šta? Čuvaj jezik. Pa Muaz ibn Džabal se obrati poslaniku alaihi salatu wasalam i kaže, ja Rasulallah, wa inna la muahiduna bima natakallamu, kaže Allah, poslaniće, sad ćemo odgovarati Zar ćemo odgovarati, zar ćemo polagati račun za ono što govori? Za ono što izađe iz naših usta. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tako letke umuk. To je jedan bio izraz koji dara po u smislu majke te ne imali. Znači nisu misli, znači nije poslanik alaihi sallatu wa sallam ovdje mislio bukvalno dovu. Majka te ne imala. Znači nije ga poslanik alaihi sallatu wa sallam proklinio, nego ono što mi kažemo nekad da Bog da te bilo. Znači, pazi šta govoriš. On kaže poslanik alaihi salatu wasalam وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِبُ أَلْسِنَتِهِمْ Zar će ljudi, zar će ljude bacati u džahennam na njihova lica išta drugo osim onoga što su posijali njihov jezici. Zar će bacati u džahennam, u vatru, išta drugo osim onoga što su posijali njihov jezici. Pogledajte, drago braću. Znači pogledajte ovaj hadis. Znači ono što su posijali njihovi jezici, da će to bacati ljude u džahnem i vratite se na onaj drugi hadis. I Allah posljednik hadis sallatu sallam kaže da to može biti samo jedna riječ. Da to može biti samo jedna riječ. I zato, draga braću, ušima, slušamo, Allah je Đelešanu nam je podario da čujemo, da možemo, da saznamo, da čujemo, da to sprovedemo u praksu. Pa zato da čujemo, zato da pročitamo svojim očima, da vidimo šta je Allah Đelešanu i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam, šta su zabranili kada je u pitanju jezik. I da vodimo računa o tome. Da vodimo računa svaku riječ koju čovjek izgovara da mora dobro da izvaga. Svaku riječ koju čovjek izgovara, draga braćo, dobro mora da izvaga. Jer naš poslanik sallallahu alaihi sallam nam kaže da radi samo jedne riječi da čovjek može biti bađen u džahnemu naliko na postoje. Zatim druga stvar koju spominje poslanik sallallahu alaihi wa sallam jeste da kaže wal yahfaz al batn wa ma hada inaka čovjek čuva šta svoj stomak i ono što je na stomaku ono što je na stomaku ono što je oko stomaka međutim ono da spomenemo znači što je posebno ovdje izrazito radi čega čovjek može, može da ode u džahnem draga braćo jeste ishrana jeste ishrana i njegovo piće i druga stvar jeste polni organ i druga stvar jeste polni organ i zato kao što je zabilježima muslim u svom sanju od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala alihi. Da je poslanik alihi salatu wasalam spomenuo jedan hadis u kojem kaže da Allah do, lijev, dobar, prima samo što je lijev, prima samo što je dobro. I onda kaže, thumme dekara ređula i utiru sefa. Pa je zatim, kaže poslanik alihi salatu wasalam spomenuo čovjeka koji je na putu, na dugom putu. Zbog čega na dugom putu? Zato što čovjek kada je na putu, njegova se doba prima kada čovjek na putu njegova se dova prima. Zato ti sad putiš, sjeti na da posebno meni. <laughs> Kaže, u tiru sefer, on je na dugom putu. Kaže, eša'af agbar. Znači, on je ono, ljudi kada ga vide, znači, omalovažili bi. Kaže, međutim, on Allahu djel našanu upućuje dobu. Ja kulu, ja rab, ja rab. On Allahu djel našanu upućuje u takvom stanju dobu. I govori, ja rab, Allahu, Allahu. Međutim, kaže poslanik alihi salatu wasalam, wa ma ta'amuhu haram. Znači ono što jede, to je haram. Wa ma šarabuhu haram. Ono što pije, to je haram. Wa ma lbesuhu haram. Ono što nosi, to je haram. Znači ponovo haram za, za rad. Wa guzije bil haram. Znači sad je govaj ishrana. Je haram. Pa kaže poslanik sallallahu alihi salam, fa anna yustajabu lehu. Pa kako njemu da se odazove? Kako da se njemu odazove na njemu? Zato, draga braću, sad kod nas ima, draga braću, sad kod nas ima, potrebno da Allahu Đalešanu uputi neku dobu. Međutim, kao što smo rekli, znači, kad doba ima svoj put do Allahu Đalešanu, koji ako je zatrt, znači ne može doba da dođe do Allahu Đalešanu. A ti harami su te prepreke koje mogu da budu. Ti harami su te prepreke. Zato jedna od osnovnih stvari jeste da čovjek jede, da čovjek pije ono što je Allah Đalešanu zabrani, znači to je prepreka. A od osnovnih stvari znači da se čuvaš od onoga, da čuvaš svoju čovjek kad pojede haram, on je pojede nešto što je haram. To šta? To se pomiješa unutra. Pomiješa se sa krvom. Pomiješa se sa mjesom. To postaje sastavni dio čovjeka. I znači pogledaj, sastavni dio čovjeka bude haram. Kako će Allah Đelešanu dati beričet tom čovjeku? Kako će mu dati beričet u njegovim dobama, u njegovoj djeci? Kada moli Allah Đelešanu da mu djeca budu na pravom putu i tako dalje, ukoliko je se to haram. I zato, draga vreću, moramo voditi računa u halal zaradi. Znači, koliko god da je teško, čovjek mora da vodi račun. I druga stvar koju ovdje vidimo, jeste da čovjek čuva svoj polni organ. Da čuva polni organ od harama, od onoga što Allah za našavnu zabrani. A o tome smo također posebno govorili, spomnjali hadisa o tome. Međutim, znači, to je jedna velika obaveza koja je došla u Kur'anu, sunnetu Allahu, poslanika, alihi salatu wa Treća stvar koju poslanik, alihi salatu wa sallam, spominje kao sastavni dio stida, što mora da se nađe kod onoga koji hoće da bude stidan, jeste da poslanik Alim Salatu Sala kaže wal jehkur il mauta wal bila. I neka se sjeti smrti i nastavlja. Neka se sjeti smrti i nastavlja. Šta je smrt? Znači smrt je nešto što nam dođe, što će svakome od nas doći. I kada nas više neće biti. A bila nestanak jeste kada naše tijelo više neće postojati. Znači trenutak kada će naše tijelo postati kako? Znači pazi, kada umreš, obupaju te, zamotaju te u čefine, stavljete u tabut, spustete u zemlju. Međutim, ne ostaješ taki vazda, nego to počne da trugne, pa ti trugne meso, pa kost, pa se sve to pomiješa sa zemljom. Budeš ko? Budeš ništa. Budeš ništa. Znači, pogledajte kako nas poslanika, ali salatu salam, postići da razmišljamo o tome. I zato, draga braćo, pogledajte, Allah Đalešanu nam se obraća i kaže, hel eta على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سنية تقوى دام بين سنية بيو يدا ترغودا kada čovjek nije bio vrijedan spomena. Zar prije nego što smo stvoreni, prije nego što smo rođeni, zar nije bilo tre, bio trenutak kada uopšte, znači nije bilo nikakve veze između nas i postoja. Pa nas Allah Đelešanu dao. Pa nas Allah Đelešanu dao. Zbog čega? Alladhi halaqa al mauta wal hayata li jebluvakum ejukum ahsan amela onaj koji je stvorio smrt i koji je stvorio život, samo da bi nas iskušao koji će od vas bolja nije raditi. Zato pogledajte, draga braću, mi smo samo jedna karika sitna u historiji, veliko historiji u Dunjavka. Prije stotinu godina nikod nas nije bio živ. Poslije stotinu godina nikod nas neće biti živ. I ovaj grad, u ove ulice, će doći druge generacije. Kroz ovaj grad su prolazili generacije prije nas. Oni su prošli, oni su otišli u Harbi, Znači oni su jednom trenutku živimo i sada su haram, mi sada živimo, a sutra ćemo biti haram i doće drugi generacije. Međutim, jedan će doći dan kada će nas Allah Đelešanu svi okupiti. Znači doće jedan dan kada će Allah Đelešanu se okupiti. Kul innal awvalina wal ahirina. Reci o Muhammedu, innal awvalina, zaista prvi i zaista posljedni, la međmu'una ila jaumina. Znači, zaista prvi i zaista posljedni će biti svi okupljeni u jednom danu. Zaista će svi biti šta? Okupljeni. Znači, koji su nekada bili i koji će doći posle vas. Svi ćete biti okupljeni. I zato, draga braći, svi, svi će nas Allah Đelešan okupljeni. I sad će od nas umrijeti. Međutim, mi ne znamo kako ćemo umrijeti. Neko će umrijeti vako, neko će umrijeti vako. Međutim, za čovjeka smrt, za muslimana, sve treba da bude jedna stvarnost od koje ne može niko da pobjegne. I zato pogledajte kako poslanik Alihi Salatu Salatu nas. Znači, nismo mi ljudi koji je ovako spodman, da moj ovaj meni spominjati smrt. Što onaj, jedan brat kad kaže, kaže, držao predavanje smrti, došli dede, kaže, moj, ja sam. Znači, kad je bilo spominio, kaže, mi smo srčani bolesnici, da moj nama spominjati. čovjek, musliman, bio srčani bolesnik, ne bio. Znači, za njega je smrt nešto normalno, isto kao što je normalan život. Zato poslanik Ali Hissarat Pesanam kaže, pogledaj, da čovjek musliman ne smije, znači ne treba da zamoči jednu noć ili dvije noći, a da nema napisano na svijetu a da nema napisan vasijet, znači, odmah ovdje da znamo, znači, da je od sunnata da čovjek ima napisan vasijet, znači, znači, da ostavi oporuku, znači, napisan, ljudima poslije da se boje Allah, djelašanu, bojte se Allah, djelašanu, postupite sa mnom, da primjer tako i tako, neka me zakopajte me da se bude posunjato poslanika alihi salatu wasalam, što imam i metka, ako želiš da ostaviš vasijet nekome i trećim, ostavljam to mitom, tako da je. pogled, poslanika alihi salatu wasalam kaže da muslima ne smije, ne bi trebao da zanoći noć, dvije noći, a da nema vasijet napisan pored svoje glave. Znači, smrt je nešto sa čim normalno živimo, da tako kažemo, u ovom životu. I zato pogledajte kako poslanika alihi salatu wasalam nas postiče da, da se sećamo te smrti. U drugom hadisu Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Mnogo se sjećate." U drugom hadisu Allahu poslanik alejhi salatu vesselam pa se znači draga braćo, ima razlike čovjek bio mlad bio star. Ekthiru zikra hadi min al-nafa. Mnogo se sjećajte onoga koga koji ništava sve strasti. Onoga koji ništava sve strasti, to je šta? To je smrt. Znači, poslanik alejhi salatu vesselam nam je preporučio da se mnogo sjećamo smrti I da kaže poslanik alihi salatu wasalam وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِلَةُ الدُّنْيَا A onaj koji bude htio ahiret, znači pogledajte sad, plod tog stida, onaj koji bude htio ahiret, on će ostaviti ukrase dunjavka. On će ostaviti ukrase dunjavka. Draga vreća, ja misli se da su dunjavnučke stvari zabranjene, da je dunjavuk haram, nije. Međutim, onaj dunjavuk koji odrača čovjeka, od istine. Onaj dunjaluk koji odvraća čovjek od hajra, to je dunjaluk onaj koji je To su dunjalučki ukrasi. Jer mi vidimo, znači, Allah Đelešanu kaže, reci, ko je zabranio Allahove ukrasi? Zatim imamo ponekad u Kur'anu i sunnetu, neka sad da se izriči to spominje u dva resta konteksta. Nekada se spominje kao veliko, veliko dobro, a nekada se spominje kao veliko zlo. Kao što su, na primjer, žene i imetak. Allah je rešao, Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Allah je dao da budete hadis koji zabilježi muslim od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu. Allah je dao vas da budete na umeni glavu. Da bi Allah vidio kako ćete vi raditi. Fattaku dunja wa ttaku nisa. Pa se čuvajte dunjalka i čuvajte se žena. Jer prvo iskušenje koje je bilo među ben, sinovima Israilovi, ben bilo je radi žena. Međutim, s druge strane imamo da poslanik alejhi salatu vesselam kaže da se kaže uopšte u hadisima, u ajetima, Da najbolje što čovjek može imati na dunjalku da je, znači šta, fina žena. Znači žena, kao supruga. Međutim šta, znači čovjek ako daje dunjalku, koristi tu stvar, ako koristiš je kao haram, ono ti je haram. Međutim ako koristiš ono što je dobro, ono je što dobro. Isto tako i metak. Allah poslanik Ali Saratu sam kaže, svaki umet ima svoje iskušenje, a iskušenje u mnog umeta je metak. Međutim, s druge strane, poslanik Ali Saratu sam kaže, nema zavisti osim od dvije stvari. Znači ne smiješ nekome zaviti osim dvije stvari. Jedna od tih stvari je šta? Da imaš imetak koji će šta? Dijeliti na, dijeliti u hajr. Znači da ti neko upozavi da kaže da Bog da i ja ima, ali da i ti imaš. Međutim, pogledajte kako jedna tista stvar nekada može biti pokuđena, nekada može biti pohvanja. Znači, shodno kako je čovjek upotrebi da je, upotrebi tu dunjalučku stvar. I zato, znači, kada kažemo dunjalučku, nisu sve stvari dunjalučka zabranje. Zabranje ono što je zabranjeno. Međutim, sve druge stvari koje su ostale čovjeku dozvoljene, ako je čovjek koristi u hajr, one su hajr, ako je koristi u šar, one su šar. Znači, pogledajte u ovom kratkom hadisu, kako nas je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, podučio šta je to stid. Znači, onaj koji hoće da se Allah djelašan istinski stidi, neka postupa kako? Neka čuva svoj glavu od harama, svoj stomak. Neka se sjeća smrti, jer kako Allah Đalešanu ti dao, Allah Đalešanu ti je stvorio, dao ti toliko nijameta, ti to u haram, pa zar te nije stida Allah Đalešanu? Zar te nije stida Allah Đalešanu? Zar te nije stida pogledaš u haram, ono što Allah Đalešanu zabrani, Allah Đalešanu ti dao blagodat. A koliko je ljudi ima, Allah Đalešanu im skrati tu blagodat, pa su stijeli, međutim tebe Allah Đalešanu dao, ti to u haram koristiš. Pa je šta je stid da ne ideš ono što Allah Đelešanu zabrani. Allah Đelešanu ti dao da sve to dobro funkcioniše, da si zdrav, međutim ti koristiš ono što Allah Đelešanu zabrani. To je stil, draga braćo. To je, znači, prodovi tog stida su, jeste da se bojiš dželle Đelešanu. I normalno, znači, ponašanje, da čovjek podi računa šta izgovara, da sva šta ne govori. Jer Allah Đelešanu će, šta, pitat ga za to, polagat će Allah Đelešanu u račun za to. Međutim, opet to ne znači da čovjek ne kaže riječ istine kada treba da se čovjek i naljuti rad istine. Jer pogledajte, ko što je došlo od Isu Buhari i muslima, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio kakav وَكَانَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا Kaže, poslanik alaihi salatu wa sallam je bio stidniji od djevice. Bio stidniji od djevice kada se osami sa svojim mužem. Znači kada se djevice uda, pa ono prvo veći sa svojim mužem, ona je kakva, ona je stidna. Poslanik alihi salatu wasalam je bio stidni. Znači imao je veći stid od toga. Ali se šta se kaže u drugom dijelu hadisa? وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ Međutim, poslanik alihi salatu wasalam, kada bi vidio nešto, إِذَا رَأَ مَا يَكْرَهُ Poslanik alihi salatu wasalam, kada bi vidio ono što bi prezirao, znači što je suprotno islamu, znači šta kažu ashabi, kaže to vidjeli na njegovom licu. Znači odmah bi se poslanik Ali Salatu Veselam zacrvenio. Znači zacrvenio bi se kad bi vidio nepravdu. I zato ko se zabilio živam Buhari u svom sahihu, kada je iša radijallahu ta'ala anha, da je bila žena koja je ukrala. I ljudi spremena te žene su došli kod Zaid, kod Usama ibn Zaida. Znači nekoga koji je bio drag Allahom poslaniku alihi salatu sram. Došli su kod Usama ibn Zaida, jeste špijunavu. Znači tražili su njega da posreduje. Da ode kod Allahom poslanika alihi salatu sram, da kaže Allahom poslaniče, nemoj uvjetim tu. Došli su šta? Znači ljudi s promenate žene došli su kod ashaba koji se zvao kako? Usam bin Zaid. I tražili su da budu u posrednik kod Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Pa kada je došao Usam bin Zaid kod Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i kada mu je rekao poslanik alaihi salatu wasalam mu se obrati i rekao etu kelimuni bi hadde bin hududillah zar mi se obraćaš ovu same? Zar mi se obraćaš kada je u pitanju šta? Kada je u pitanju krzna od Allahovi kazni? Pa Usabi ibn Zaid kada je ovo čuo, rekao, istagfirullah. Rekao, istagfirullah. Istagfir Tražio pro za Allahu poslanić. Pa Allahu poslanić, sallallahu alaihi wa sallam, posle toga malo ustao. Donio zahvalu Allahu djelašanu i rekao, zaista su ljudi prije vas propali radi čega? Zaista su ljudi prije vas propali radi, čega? Kanu idha saraka, fihimu šarif tarakuu. Znači, propali su tako kada bi Među njima, kada bi neko koji je ugledan, koji imao neku snagu, imao neku moć, kada bi ukoro, tereku, oni bi ostavili. Ma pa neće on nad njim, hajde, nemoj drugi put i gotovo. Nemoj više, nemoj da se ponovim ovak i gotovo. Wa idha sadaka fihim od da'if, aqamu kao mu had. Međutim, kada neki miskin ukrade, oni šta? Znači, nad njim izvršuje kaznu. Isto danas policajac kada ustavi neko u gradu, oguli ga, međutim, kada neko ugledan, hajde, nemoj momak više da se ponovim. Wa idha sadaka fihim od da'if, Nakavamo alihi l-had, međutim kada neki, neko koji slabaže, neko ko nema snage, neko ko nema moć kada ukrade, onda šta? Onda uspostavi nad njim Allahu djelala šalmu kaznu. Znači isto danas ima u arabskom svijetu. Alhamdulillah, znači pozitivno je što ljudi sprovode Allahu djelala šalmu kaznu. Međutim, sprovodi se, ne sprovodi se tamo kazna kada neki princ i neka princeza, kada bludniče, kada zinaluče, kada pionko i tako dalje, ne. Nego njima se međutim kad neki je tamo jadni, uradi neki grih, onda se na njim sprovede kazna. Pa kaže poslanik alaihi salatu sana nakon što je rekao, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ I tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša. لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا Tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša, kada bi Fatima, čerka Muhammeda ukrala, ja bi joj otkinuo ruku. Tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša, kada bi Fatima, čerka Muhammeda ukrala, ja bi joj otkinuo ruku. ja bi otkinuo ruku. Pogledajte, znači, draga braću, ovdje. Znači, šta hoćemo da povežemo? Kako poslanik, alihi salatu, salam, je bio stidan, kakav je imao stid? Međutim, taj stid ne smije da čovjeka odvrati od hajra. Znači, taj stid, neko je, znači, previše stidan, pa kada vidi nešto, ne smije nešto od stida. Kada vidi ovo, neće ovo od stida. Znači, stid ne smije znači koliko je god, znači reći smo da je stid nešto što podstiče na činjenje dobra, a odvraća od loša. Znači ne smije da čovjeka dovede u tu priliku, da ga odvraća od dobra, a da ga tjera, znači da čini nešto što je loše, da prišuti kada je u pitanju nešto loše, tako da. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas okoristi od onoga što smo spomenuli ovdje, od kuranske ajeta i hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da nas učini od onih koji će se stiditi istinskim stidom, onako kao što je došlo u hadisu Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da nas učini od istinskih i iskrenih sljedbenika sunnata Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam.